La promesso de la matenigio. Viam scias, che mi shatas biografia in filmoin, evidente prefere pri homoi de mi conatai. La franza filmo La promesse de l'aube, La promesso de la matenigio, pritractas la vivon de verkisto, de quio mi legis nenion libron, sed pri quio mi exciis quelcain factoin ciam mi vivis in Franzuio. Temas pri Romain Gary. La film basigas sur samtitola autobiografia romano. En franclingva retpagio legeblas detala resumo de la romano. Ca in alia, ancao franclingva retpagio, trovijas resumo de la filmo. Ambo resumoin mi legis nur poste antau ol specti la filmon, mi estis leginta jenan opinion pri gi. Uno e la plei emociigai racontoi jam ein scribitai pri la patrina amo. Do mi imagis vidi grandegan, profundegan amon de patrino. Tamen tio, kion montras la filmo, kio bone prescribas la vivon de Romain Garry, estas patrino che che presca obsede desiras che sia filo idio iu granda fama homo verkisto diplomato officiro io criticisto nomas la patrinum juste castra cae la rilaton inter sci ca sia filo ruiniga alia giusta critico estas la iena Tiu racconto pri la interrelato inter amanta sed suffoca patrino ca sia filo, quiu fin fine passigos sian vivon provante farigi tio, quium lia patrino desiris che li faru, estas vera gemo de homa psicologio. Tiu historio, quiu tiom affecties Romain Garry, estas prescribita in la filmo con granda delicatezzo. Cae la actorado de la du protagonistoi estas bonega, aparte tiu de Charlotte Gainsbourg. Anco mi trovis extraordinara la actoradon de Charlotte Gainsbourg. Pri la qualito de la filmo mi leges jenan criticon, cum ciu mi iomete consentas. Filmo tre racconta, tre prescriba, qui es dua parto estas multipli interesa o la iomet enuiga comenzo. Cai giuste tie esas la problemo. Ce tiu flanco presco hollywoodezza vole amplexi cion, montri cion, comprenigi cae la cialon, cae la manierum de tiu ruiniga interrelato inter patrino castra in plei alta grado cae submetigema filo quio samtempe estas fascinata de si. Fine, mi presentas mian iomete modifitan traducon de la franslingva resumo de la filmo. Pollando, 1912 iaroi. Mina Katsev, iuna judino de russa origino, educante sian filon Roman Katsev, imagas por li carrieron tutte programitan kiel verkiston kai diplomaton. Ec malhelpante lin detici sin al pentrado, pri kiu li montras iom da talento, sed kiun si malestimas. Activa, laborema cae cun talento por la comerzo, si fondas malgrandan entreprenon de modae vestajo in la stilo de Franzuio, lando cion si admiras. La negozio estas prospera gis la cresco de antisemitismo, ciam si perceptis che si ne plu estas bonvena, cae ciam si estas forigita de siae posedajoi. Por ebligi la realigon de siae ambizioi por sia filo, si veturas con li al Nizzo, che la Franza mediterranea mar bordo. Tie si successas mastrumi pensionon, cae, ciel antaue, montras sian voran amon devigant Roman, nun cun la Franza nomo Romain, scribi ion literaturan por igi verkisto. Venas adolescetso cae plencrescetso, concerado de virinoi, sed lia literatura inspiro esas ancora tre malforta. Poste comencigas la dua mondmilito. milito. Romain eniras la Francan armeon. Mina estas convincita che sia filo tre rapide faros officieran carieron. Romain provas contentigi la ambizioin de sia patrino, quio sencese instigas lin, foie brutale, per telefono au letteroi. Tamen li ne igas officiro, char li esas polo ca judo, Kairi riceves la Franzan stata nur antau tre mal multe da tempo. Romain flugas al Angluio por lucti contra o Germanuio in la vizioi de la tieai Franzoi comanditae de la Franza Generalo de Gaulle. Li distinguijas in aerae bataloi la portreto de lia patrino estante fixita quasau angelo gardanto in la stireio de la aviadilo li adoptas la familia nomen Gary, verscheine, char li admiris la usonan actoron Gary Cooper. Mese de militae operatsoi, li daure vercas literaturajoin. Sed la patrino criticas lian mancon de productivetso cae la facton che li ancorau ne successis publicigi sian vercoin li vundigas cae poste est ascendata al Africo. Li ciam ricevas letteroin de sia patrino. Nur post tri jaroi li revenas al Franzuio. Ciam li alvenas al Nizzo, cae fiere volas dire al sia patrino che li fine successes publicigi uno el siai romanoi, li excias che si forpasis antau tri jaroi curacisto diras a li che antau ol forpassi si estis scribinta multa in letteroin cae estis pitinta che post sia morto cio semaine du el ili estu sendatai al li. Tiel la filmo finigas, sed ancora estas donatai quelca informoi pri la vivo de Romain Garry. Mi ne memoras precise kiui, sed en la Wikipedia ne in la esperanta versio, legeblas inter alie. Pro siai heroae faroi dum la milito, Romain Garry, kiu estis nascidginta in 1914 in Vilno, hodia la cef urbo de Litovuio, estis nomita comandanto de la honora legio cae ricevis la ordenum de la liberigo. En 1945 li edzigis cun Anglino. Par saman jaron li igis Franza diplomato, set eliris la diplomatian servon en 1961. En 1963 li edzigis cun la conata usona actorino Gene Seberg, cun ciu li estis havinta am aferon ecte 1959. Li publicigis plurain romanoin cae ricevis du foioin la gravan premion Goncourt unu foie sub alia nomo. Li estis ancau la regesoro de du filmoi. In 1980 li sin unu jaron pos la memortigo de Gene Sirnberg. En 1978 li estis respondinta demandon de jurnalistino pri la maliunigio. Tio esas catastrofo kion mi nespertos mi estas necapabla maliundigi.